Assalamu alaikum poštovani gledalci u još jednom izdanju emisije Alternativa. Danas govorimo o jednoj veoma važnoj i bitnoj kulturi. Govorimo o kulturi govora. Onoj koja nas možda ponajviše otkriva kakvi smo i o kakvim se osobama radi. Sa nama u društvu je naš uvaženi predavač Aljo Efendija Cikotić, imam džamije na Kalibunaru u Travniku. Aljo Efendija, Esselamu alaikum i dobro Alikum selam, rahmetullah, bolje vas našao. E, u jednom poznatom ajetu Allah Žešanu spominje da je e, najljepši, najljepše govori onaj koji poziva Allahu. E, vi ćete nam zasigurno bolje objasniti šta to znači i znamo da govor kao takav, a posebno kulturan govor, jeli, u islamu ima posebno mjesto i ulogu. Neka je neizmjena hvala uzvišenom Allahu, neka je blagoslovi mirna Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, uzorite šehide i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. A zatim, e, u istinu je uzvišeni Allah time što je stvorio čovjeka u najljepšem obliku, počastio ga u odnosu na sva druga stvorenja i podučio je Adema alaihi selama وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا Podučio je Adema a.s. imenima svih e, riječi e, da zna kako i na koji način će komunicirati, a nakon toga da sa svojom ženom Havom i sa porodom koji su dobili na Dunjaluku da imaju e, komunikaciju i sposobnost i mogućnost govora je blagodat kojom je Allah uzdigao čovjeka u odnosu na sva druga stvorenja. Koliko je bitno da vodimo računa o e, tome šta govorimo, kako i na koji način se ophodimo, e, eto spomenuo si u uvodnom dijelu, dakle da e, uzvišeni Allah kaže وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ Ima li ljepše govora od onoga koji poziva ka Allahu wa amila salihan, koji radi dobra djela, wa kale, inneni minel muslimin. I kaže, ja sam u istinu musliman. Dakle, e, onaj ko izgradi svoj odnos prema Allahu na način da je svjestan da ga uzvišeni Allah prati, on će itekako voditi računa i o govoru i o svome ponašanju. Jer govor je u stvari odraz onoga što čovjek u sebi nosi ako je osoba odgojena, ako je e, bogobojazna, ako je kulturna, naravno da će e, kroz svoj govor, kroz e, komunikaciju sa svijetom pokazati svu ljepotu onoga što u sebi sadrži i ima. U suprotnom, ukoliko osoba nije dovoljno izgrađena, onda će dozvoliti da iz njihovih usta se čuje i ogovaranje i prenošenje tuđih riječi i psovka i mnogo onoga što e, inače nije primjereno e, i što ne bi trebao e, odgojen, pametan i odgovoran čovjek da učini. Zato je i uzvišeni Allah nam u plemenitoj knjizi ukazao na, na jedan vrlo značajan detalj, a to je da pazimo šta pričamo, jer čovjek ma jelfidhu min šta god da progovori, šta god da izusti, illa ledejhi raqibun atid, pored njega su pisari, a to naučimo još od malih nogu u Mektebu, da su dva meleka koji se zovu Kiramen Katibin, zaduženi da pišu ono što čovjek čini i ono što je interesantno, dakle, evo vidite, šta god da čovjek progovori. Nekada mi e, u opuštenoj komunikaciji kažemo pa ja se to šalio. Dakle, musliman, a nama je uzor Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, e, nikada ni u šali nije govorio neistinu, nego je uvijek govorio ono što je hak. Pa ako je nekada našaljiv na primjeren način situaciji, to je da učini tu situaciju još ljepšom, interesantnijom i zanimljivijom. A ono što je upozorenje nama jeste da dobro, dobro vodimo računa da će sve ono što izgovorimo biti pomno zabilježeno, da će nam sve to biti pokazano i prikazano na sudnjem danu, da dobro vodimo računa šta govorimo, kako i na koji način e, u komunikaciji koja je javna, ali i kada su osobe e, dvije na, na odvojene, da isto tako znaju da je sa njima Allah treći. Ako je pet, da je Allah šesti sa njima, ako je e, sedmi, dakle on je osmi. Uzvišeni Allah upravo to u Kur'anu kaže da nikada e, ljudski rod nije sam. Nikada ne možemo mi kazati, e, ja ću te o tebi u četiri oka i da niko ne zna. Međutim, to e, što često kažu, neka niko ne zna, samo ćemo znati ja i ti i, i čitava čaršija. Mislim, dakle, to ipak e, prođe i naravno ono o čemu nas i Kur'an obavještava, da imamo na umu i da o tome stalno vodimo računa, jeste da će doći vakat, da će doći vrijeme kada će se zemlja potresti svojim potresom i terete svoje izbaciti, pa će se čovjek začutiti i kazati šta joj je. Toga dana će zemlja govoriti vijesti svoje. Dakle, bez obzira ako se mi i potrudili da sakrijemo od ljudi e, određeni govor ili određene vijesti koje govorimo, ne možemo ih nikada sakriti dakle, od uzvišenog Allaha, tako da će i zemlja govoriti, tako da će svjedočiti ono što nas je čulo, a nama je vrlo interesantno evo u ovom savremenom svijetu e, kada je i tehnika dosegla određeni nivo, e, kako se ljudi ponašaju kada misle da ih neko prisluškuje kada misle da, da neko prati ili sluša njihove govore, onda ljudi su malo pažljiviji. A mi, dakle, kao vjernici, kao oni koji vjerujemo e, u uzvišenog Allaha, da On sve zna, sve čuje, sve vidi, da itekako onda trebamo kod sebe e, izgraditi taj osjećaj da sve što jezikom svojim izgovorimo, da budemo i odgovorni. Zato je i u našem narodu izreka i specipa e, reci, dakle povedi dobro računa, osmisli šta ćeš kazati. A poslanik sallallahu ve sellem nam je tako sa malo riječi kazao puno. I ovo je savjet koji stalno trebamo imati na umu, a rekao je men kana yu'minu billahi wal ahir فَلْيَقُلْ khayran aw liyasmut. Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka govori ono što je dobro ili neka šuti. Dakle, savjet fantastičan. E, upravo ovdje kad ste spomenuli e, Allahu poslanika sallallahu alaihi mi kao musliman naravno e, uzmemo ga za uzor u svim stvarima u svom životu i Allah Žešanu nas je tako e, obavezao. U teoriji komunikacija se spominju neki uslovi, da kažemo, dobro govora, između ostalo da govor bude jasan, sladan, tečan e, i oni uslovi ostali koji se navode. Allahu poslanika, alaihi kako nam je opisano, je da kažemo, imao mnogo više od toga. Njegov govor je E, bio, da kažemo, e, govor e, po svim uzusima i tadašnjeg vremena i sadašnjeg vremena profesionalan, moderan, atraktivan i, da kažemo, dovoljan i, i za svaku situaciju. Koje su te osnovne neke osobine koje je Allah poslanik sallallahu imao u svom govoru? Ono što je uzvišeni Allah učinio posebnom odlikom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i on to ističe kaže u Titu Džavami al-Kelim dat mi je sažet govor. Da je poslanik sallallahu alaihi veselem sa malo riječi govorio puno. Dakle, e, nije e, iziskivalo e, u njegovoj komunikaciji da upotrijebi puno riječi, ali sa malo onoga što je kazao davao je izuzetno jake i snažne poruke. To nam ukazuje na jednu vrlo bitnu činjenicu, a to je da osoba ili svako od nas pojedinačno, svaka jedinka na ovom svijetu, treba puno raditi na svojoj izgradnji, na svom odgoju. A Muhammed sallallahu je odgojio njegov stvoritelj i gospodar da e, ukoliko budemo odgojeni, ja sam čuo interesantan podatak da je nekada u Istanbulu e, Bošnjak jedan poslao svog sina na školovanje i prvu godinu je e, samo učio da šuti. I roditelj kad je sin se vratio iz Istambula, pita ga šta ste radili, kaže učili smo da šutimo. Pa kako sine i onda e, ide babo sa njim u Istambul da, da pita e, profesora zašto su tako, tako postupili prema njegovom djetetu. I onda profesor ga upućuje na to da je vrlo bitno da čovjek zna prvo da treba da, da šuti e, i da sluša, da bi tek nakon toga znao adekvatno i da, da govori. Eh, jedan pjesnik je tako lijepo, mi to dječicu učimo, eh, zašto uha dva imamo, a tek jedna u usta samo. Više slušaj, manje zbori, jer to Allah tako stvori. I sa očima isto tako, dakle, da više gledamo, a manje pričamo. Jer je interesantno, u periodu dok je eh, čovjek budan, vidite, uši su nam uvijek aktivne, uvijek otvorene. Oči, isto tako, dok smo budni, stalno sa njima gledamo i pratimo. Međutim, jezik ima dvije vratnice ili, ili e, kako bi to u, u našem svijetu mogli reći dvije tarabe, dvije ograde, dvije kapije, a to su zubi i usne. Da bi progovorili, da bi jezik došao do izražaja, potrebno je dakle, da i zubi se rastave i usne i te dvije kapije otvoriti, ali opet naš jezik e, vrlo često e, i nekontrolisano go upotrebljavamo i, i puno govorimo, a onaj ko puno govori pravi i greške i puno posrće, ako puno posrće, dakle, taj i pada. Zato je važno da vodimo računa prije svega šta pričamo, da mnogi e, u želji da dominiraju u društvu, da zabave društvo, da e, onda koriste e, različite šale, viceve, primjere u kojima vrlo često upotrebljavaju neistinu, E, koriste neprovjerene informacije, što je isto tako vrlo opasno. A mi znamo da je poslaniku, alaihi salatu veselam, e, kada se i našalio, kada mu je došla starica i pita za njeno mjesto u džennetu, on kaže u džennetu neće biti starica. I žena se rastužila. E, bilo je teško jer je pomislila da ona neće. Nije kazao da ti nećeš ući u džennet, nego je rekao da neće zato što u džennetu neće biti starih osoba, sve će biti Dakle, proživljeni, svi ćemo biti proživljeni mladi i molim Allaha da nam se smiluje i da nas nastani u džennetu. E, I ta žena je tek onda shvatila poentu. Dakle, poslanik Alehi Salatu i kada se šalio, koristio je istinu. I mi, ja se nadam da će i poruka ove emisije biti e, vrlo jasna i, i snažna, a to je da vodimo računa u čemu koristimo ovu blagodat koju nam je Allah dao. Jer ako budemo govorili istinu, i ako se budemo borili za istinu, e, nema ljepšeg govora, dakle, nema bolje govora nego objašnjavati ljudima šta je pravi put, pozivati ih da slijede ono što će biti njihova sreća i uzrok njihovog spasa i, sreće i na ovom i na budućem svijetu. I onaj ko javno kaže ja sam musliman. Dakle, u kuranskom ajetu e, se napominje da budemo sretni i ponosni jer e, nemaju svi tu privilegiju da, da dobiju uputu. Znači, Allah upućuje na pravi put onoga ko, od njega uputu traži. Allah ukazuje svoju milost onome ko, ko traži od Allaha da, da mu se smiluje, da mu oprosti, da ga na pravi put uputi. A sve to vidite e, jezikom koristimo, jezikom činimo. I e, moja e, preporuka je uvijek zaposlimo se onim što je dobro, pa nećemo imati vremena za ono što je loše. Zaposlimo svoj jezik da e, izgovara kuranske ajete, da čitamo korisno štivo, pa će nakon toga onda i od nas poteći lijep govor i onda će i naš način komunikacije biti vrlo lijep. Ono što je vrlo interesantno jeste da čitava kuranska sura e, i nosi naslov El Mujadele, rasprava. Da nam uzvišeni Allah e, ukazuje na to da i, i taj dio rasprave kojoj smo izloženi u periodu života na ovom svijetu, da vodimo na kulturnom nivou. Da nikada musliman neće dozvoliti da u raspravi koristi e, neprimjerene izraze. Da onoga i sa kojim raspravlja, jer Kur'an kad nam govori i o odnosu muslimana i nemuslimana, kada nam govori kako trebamo pozivati na pravi put, da to trebamo činiti mudro, lijepim savjetom i da raspravljamo na najljepši način. Ne samo dakle e, da trebamo raspravljati na najljepši način sa nemuslimanima, nego koliko je bitno da raspravljamo na najljepši način musliman sa muslimanom. Mi živimo u vremenu u kojem, nažalost, pokazuje se da su muslimani u međusobnoj raspravi vrlo žestoki. Da odlaze u krajnosti. Suprotno onome kao što nas je Allah opisao. Dakle, mi bi trebali biti međusobno samilosni, rohama u da, a to pokazuje i, i rasprava ili razgovor da ukoliko e, shvatimo da ne, ne koristimo negativne e, riječi, pogotovo ako pokazujemo e, toleranciju prema nemuslimanima, prema onima koje želimo pridobiti za islam, možete misliti onda koliko trebamo biti pažljivi u, u međusobnoj komunikaciji. Zato ja upućujem doista e, savjet i, i sebi i svim onima koji nas gledaju da dobro, dobro vodimo računa kako razgovaramo unutar svoje rodbine, e, unutar svog komšiluka, u džematima, da, da tu pokažemo da doista smo izrasli, jer e, loša komunikacija, loša rasprava je pokazatelj da još uvijek nismo osnovne lekcije iz naše lijepe vjere naučili. E, evo, mi smo naveli najizvršeniji primjer, e, primjer našeg poslanika, sallallahu alaihi veselem e, koji nas je najbolje naučio. Složit ćete se da su osobe koje su na javnim funkcijama, na javnim pozicijama, nekako te za kojim se ljudi povode, u koje ljudi gledaju, po, po kojima se ljudi nerijetko ravnaju, da kažem, u njih su, kako bi narod rekao, uprte sve oči. E, njihova i komunikacija, između ostalog se, da kažem, prati na drugačiji način. E, za potrebu ove emisije smo e, pitali građane Sarajeva šta misle, odnosno kako oni ocjenjuju tu kulturu javnog govora i javnih istaknutih Pa predlažem da pogledamo isečki iz ankete. Previše je znači arogantnosti, vulgarnosti u izražavanju, komuniciranju, znači prvenstveno osoba koje su na vodećim funkcijama. Vrlo ružna slika kako se oni izražavaju i kako se tamo časte, recimo, kad se prepiru oko nečega. Pa mislim da nije na nivou, ništa se nije ni promijenilo, svaki dan je isti. Malo se poštuje, jel, govor drugih i kultura govora. Mislim da se oni kulturno ponašaju, ali da ovaj, kako se zove, iza toga ne stoji ništa iskreno. Ali ima i dobri koji rade, znači na tome da se poboljša govorna komunikacija, znači pogotovo mladih ljudi, da nema psovanja, recimo na ulici i to obraćanje starijim osobama i tako pozdravi to. Evo, na neki način su e, građani napravili jedan uvod u ono što e, mi vidimo u javnosti. E, definitivno je da e, smo prisutni, odnosno da, svjedočimo e, raznim lošim pojavama koje, su neminovne, koje su vidne i na koje treba ukazati. Pa mislim da je ova emisija prilika da kažem da diagnosticiramo te najčešće probleme koje se mogu promijeti s aspekta islama, odnosno prakse našeg poslanika sallallahu alejhi da ukažemo na te negativnosti koje su trenutno među nama. Ono što je činjenica jeste da život na ovom svijetu je mjesto na kojem smo iskušani e, i na kojem e, trebamo pokazati koliko smo osposobljeni da e, odgovorimo izazovima svog vremena. Interesantno je i drago mi je da su to i ispitanici u Sarajevu primijetili da ipak javna riječ javni govor političara, onih koji su na funkcijama, ima i daleko veći značaj ili odjeka e, pozitivnog ili negativnog, ovisno o tome e, kako ko se ponaša i naravno da će uvijek naići na, na odobravanje e, osoba koja u svom govoru je odmjerena, precizna, jasna, koja šalje jasnu poruku da onaj koji sluša može imati jasnu viziju šta treba uraditi ili šta ne treba uraditi. Eh, jedan interesantan događaj je bio u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam eh, dok je sjedio sa shabima u eh, Allahov poslanik alaihi salatu i pored njega je bio Ebu Bekr. Dolazi čovjek koji napada Ebu Bekra i vrlo mu se ružno obraća i ružno govori Ebu Bekru. Međutim, Ebu Bekr se strpio. Nakon toga, po drugi puta, taj čovjek ponovo napada Ebu Bekra, ružno mu govori i ružno se ophodi prema njemu, Ebu Bekr se opet strpio i nije mu uzvratio. Kada je treći puta čovjek napao Ebu Bekra i ružno mu govorio, Ebu Bekr je uzvratio i prema njemu e, žustrije reagovao, nakon čega je poslanik sallallahu alaihi veselem ustao i otišao. Ebu Bekr je odmah primijetio jer Ebu Bekr je ashab za kojeg poslanik Ali salatu je kazao kada bi se na jedan tas vage stavio ima nebu Bekra, a na drugi ta svage iman ostalih muslimana, prevagnuo bi ima nebu Bekra. Dakle, čovjek koji je eh, izuzetno odgojen, koji je na, na visokom stupnju morala, ali primijetio je da taj postupak u njemu nešto ima i on dolazi poslaniku selam i pita ga kaže Allah poslanice da te nisam nečim uvrijedio da nisam napravio nešto što što je neprimjereno a on njemu kaže o Ebu Bekre dok si ti šutio a onaj te napadao Allah je poslao meleka koji mu je odgovarao i koji je bio dakle Ebu Bekru u zaštiti onog momenta kada si ti odgovorio došao je šeitan a ja nisam želio da budem tu gdje je šeitan da sjedim tu gdje je šeitan Dakle, e, rasprava i ovo što mi gledamo e, od strane političara, zasigurno da ne možemo reći da su meleki prisutni na njihovim sjednicama, na njihovim skupovima, nego da su tu šeitani i da se šeitan doista naslađuje na sve ono što evo političari u svojoj komunikaciji pokazuju nizak nivo kulture, što pokazuju još uvijek e, neodgojenost u elementarnim E, dijelovima što se tiče komunikacije. Jer e, svaki čovjek je e, biće koje je vrijedno, važno i bitno u onolikoj mjeri koliko samog sebe poštuje i vodi računa o, svojim postupcima. Tako da je u našoj komunikaciji vrlo bitno da vodimo računa da nikada i u raspravama ne prelazimo granicu, jer jedan od znakova licemjerja dvoličnjaštva, vrlo loše osobine čovjeka, jeste da kada, svađa, kada se svađa prelazi granicu. To jest u komunikaciji, u momentu kada e, ponestane argumenata, takve osobe onda i psuju, i vrijeđaju, i koriste najniži nivo e, ljudske komunikacije, što je krajnje neprimjereno, a mi živimo na Balkanu gdje e, nerijetko to i pesnica rješava. Dakle, e, čuo sam da ima e, u, zapadnoj Europi zemalja e, u kojima se vrlo rijetko ljudi potuku, a u kojima puno raspravljaju, međutim nikada rasprave ne, ne završavaju fizičkim obračunom. Međutim, kod nas je to ovdje dok ne radi argument riječi, onda radi argument snage ili pesnice, što je opet neprimjereno. Dakle, trebamo nastojati da u međusobnoj komunikaciji vodimo računa da koristimo argumente koji su e, dovoljno jaki, snažni i da e, u komunikaciji pokažemo da razumijemo, ali ono što je e, meni interesantno, kada posmatram, s obzirom da svakodnevno komuniciram sa svijetom, da možemo prepoznati da ljudi u stvari pokazuju svojim govorom šta nose u svojim prsima. Onaj ko je lijepog raspoloženja, onaj ko je dobar, on će i tražiti kod drugoga ono što je dobro. Pa kada vas susretne, kaže e, nakon selama, što mi danas lijepo izgledate. Ili kad kaže ono, sve ste mlađi i mlađi. Mi znamo naravno kako koji dan prolazi da starimo. Ali e, ja obično odgovaram, lijepe su oči koje gledaju. Dakle, ta osoba je lijepa u biti i ona to pokazuje. A posebno je izraženo kod žena kada se susretnu, a šta je to s tobom, pola te nema, što si tako smršala. U stvari je ta osoba koja to traži i gleda opterećena sama po sebi i, i u stvari je ova druga strana samo ogledalo. I ona samu sebe diagnosticira u drugoj osobi i trebamo imati strpljenja. Ja se nadam da će e, oni koji gledaju ovu emisiju e, analizirati malo sebe i svoje ponašanje i da će od sada povesti računa šta će drugima kazati. Jer ako o drugima mislimo dobro, ako drugima kažemo ono što je dobro, ako sa njima lijepo komuniciramo, to je dobar znak za nas da smo mi dobri, da smo odgojeni, da, da nam je Allah dao da u nama je proradila ona najpozitivnija naša strana. Ukoliko samo u drugima vidimo ono što je loše, negativno, ukoliko tražimo samo mahane, a ima li čovjeka bez mahane? Dakle, uvijek možemo naći nešto negativno kod drugoga. Međutim, ako ne, ne tragamo za tim, onda je to dobar znak. Ako tragamo za mahanama drugi, onda je to loš znak i trebamo se zapitati šta je to sa nama, zbog čega smo u takvoj situaciji i to trebamo sa Allahovom pomoći popravljati. Naravno da nam je vrlo bitna uloga džemata da E, onaj ko sluša redovno hutvu petkom od muškaraca, da onaj ko redovno dolazi na predavanja, onaj ko svakodnevno čita i uči Kur'an, onaj ko svakodnevno čita hadise, ko čita islamsku literaturu, da će on svakim danom napredovati i poboljšati svoj nivo i komunikacije sa svijetom i naravno izgraditi bolji odnos i sa Allahom i sa ljudima i e, bit će na taj način e, i prema samom sebi daleko odgovorniji i u postupcima i u govoru pažljiviji. E, Ali Efendi je malo pre spomenuli da kažem, jednu teritorijalnu odrednicu. E, mi, balkanski narodi, nerijetko možemo čuti kako, smo, e, kako je jedna od, rekao bi, nažalost, odlika naše našeg govora sve učestalija i učestalija upotreba, vulgarizama. Posebno se to može primijeniti kod mladih naraštaja. Ipak mi kao muslimani, da kažemo, ne smijemo i ne možemo naći, da kažem, opravdanje u jednoj ovakvoj, da kažemo, nažalost činjenici, e, nego zaista trebamo e, se odupriti tome i truditi se da svoj govor učinimo što bogatim i što kulturnim. A posebno iz razloga e, što naša djeca ne mogu razaznati šta je ispravno, šta nije, nego ona jednostavno kao takva čista nose ono što čuju kod svojih roditelja. Pa se onda roditelji čude kad se dijete izrazi na način kako se izrazi, a zasigurno je ono krije u tome. E, nedavno sam naišao na jedan vrlo interesantan e, članak e, jednog instituta koji je htio da ukaže roditeljima kako mogu uništiti svoje dijete. Jer znate, ono, obično mi govorimo afirmativno šta treba uraditi, šta trebaju roditelji, šta trebaju djeca, ali ovdje je napravljeno kako roditelji mogu uništiti svoje dijete. Jer se vjerovatno željelo jednim posebnim pristupom skrenuti pažnja i na izvjestan način upozoriti kao onaj znak, ono upozorenje, da e, roditelji se malo preispitaju kako se ponašaju. Jedan od detalja koji je spomenut jeste nikada, ili ako želite da uništite dijete, ovdje je spomenuto, kaže kada opsuje ili kada nešto ružno kaže, vi mu se tome nasmijte sočno da ono vidi da je to zabavno. E, mnogi, nažalost, kod nas dijete kada tek progovori, i kada čuje ili nauči ili izgovori izusti određenu psovku, onda se smiju jer to im izgleda simpatično. Nesvjesni da na taj način u stvari podržavaju svoje dijete, pa se desio jedan slučaj da je dijete u osam i to kazalo, kad, su, kad je bilo samo sa roditeljima, oni su mu se smijali. Kada su sutradan došli gosti, e, dijete je ponovo izgovorilo tu psovku, a oni su ga udarili. Sad dijete u čudu gleda kao, Šta je? Pa sinoć ste mi se smijali, bilo vam je simpatično, a danas me zbog toga udarate. Dakle, vrlo je važno da roditelj prije svega bude stabilan. A ne može biti roditelj stabilan ako sam nije odgojen. Dakle, vezano je sve za, za odgoj. Jer e, jezik je e, poput poklopca na, na šerpi. Vi kad, e, kad se nešto kuha, ne možete znati koliko je ukusno ili dobro dok se ne podigne poklopac. Kada se podigne poklopac, ako se unutar kuha meso i nešto što je kvalitetno, baš je ono, e, iščekujete, lijepo miriše i čekate. Međutim, ako podignete ono samo kupus ili, ili nešto drugo, a ono, djece to znaju. Dakle, i čovjek dok progovori, pokazuje šta je u njemu. Dakle, ako je odgojen, ako je kulturan, ako je pametan, iz njegovih usta će izaći lijep govor, onaj koji je odmjeren, E, pametan, sadržajan. Ukoliko je osoba nekulturna, ukoliko je osoba neodgojena, onda nažalost e, će pokazati svojim psovkama, svojom nekulturom, svojim e, niskim nivom komunikacije tu i, veliku negativnost koju kod sebe posjeduje, a to je da je nedovoljno odgojena. Zato je vrlo bitno da od malih nogu, kad nam se djeca rađaju, da vodimo računa kako i na koji način sa njima e, komuniciramo, šta se u njihovom društvu priča, kako i na koji način, jer e, nažalost e, nerijetko vidimo da i unutar porodica naših komunikacija između supružnika, između muža i žene je neprimjerena, što se onda negativno odrazi na djecu, da onda se to prenosi sa generacije na generaciju. I što je najgore, da mnogi onda uopšte ne vide da je to problem, ili da govore nešto što, što je e, loše. Nego, e, nažalost, ovdje je kod nas e, situacija da imate osobe koje psuju jednim drugima majku ili sestru, a da ovaj se drugi smije i da uopšte, čak što, je najgore, dakle, i incest ili u, u govoru nešto što, što psuju da, ne znam, dijete sa, svojom majkom ili, a, a da ovaj se uopšte ne, ne ljuti ili da uopšte ne vidi da je to ružno i da je to loše. To je doista E, nešto što, što je vrlo simptomatično, nešto što je veliki problem. E, e, da, ne možemo razumjeti kakvi su onda to roditelji, kako je to društvo, kakva su to djeca, da su potpuno izgubili osjećaj, da ne znaju šta je lijepo, šta je, šta je sa, sa ukusom, šta je e, kulturno, šta je to nešto što, što bi bilo prihvatljivo ili, ili primjereno. Dok imate slučajeva na, na, drugoj strani e, i to u našem okruženju, na primjer, ja se sjećam e, kada smo bili u vojsci, onoj bivšoj, da su Albanci, da im neko opsuje majku ili, ili sestru ili bili spremni ono što, što mi kažemo ovdje i, i glavu dati, dakle potući se ili ubit i, i niko onda nije, nije smio na taj način, ali to je baš ona druga krajnost. Dakle, e, neprimjereno je ono što vidimo danas da se u svakodnevnoj komunikaciji upotrebljavaju e, izrazi, psovke, e, nešto što, što nikako nije spojivo sa odgojem i, i kulturom muslimana. Dakle, bošnjaci na ovim prostorima moraju podobro povesti računa, jer poslanik sallallahu alaihi ve sellem upozorava da će čovjek izgovoriti riječ la yulqi biha balen, ne pridajući joj neki značaj, misleći ma nije to, pa eto mi to onako u a da će ona biti uzrokom njegove propasti. Dakle, da čovjek može izgovoriti riječ koju neće pridavati značaj, misleći, ma eto, to je onako, mi, mi onako. Međutim, e, sve što izgovorimo sve će, za sve ćemo odgovarati. Ako budemo govorili ono što je dobro, eto, e, hvala Bogu da, da onda sve će to voditi onome što je pozitivno i dobro. Jer ipak govor je taj koji je na početku. Ako lijepo govorimo, onda ćemo se potruditi da i lijepo radimo, jer to je povezano, dakle, da e, o dobru mislimo, da dobro govorimo, dobro radimo i da se ako Bog da na kraju dobru i nadamo. U suprotnom, ako čovjek loše misli, e, loše radi, onda ne može se nadati drugome nego, nego loše. E, Aljo Efendija, e, da kažem, pri kraju smo emisije, a spomenuo bi jednu stvar koja mi se nekako nameće kada je u pitanju kultura govora, a to je e, javne ličnosti, odnosno e, ljudi koji rade na medijima, novinari, različiti voditelji i ljudi čija riječ, da kažemo, doseže daleko. Nekako od kulture govora, između ostalog, je da čovjek govori ono što je istina i ono što je provjereno. E, mi smo nerijetko, da kažemo, svjedoci da se uslijed provjeravanje informacija ljudi služe podacima koji su e, u potpunosti neprovjereni, e, šta više ponekad iz izvora koje znamo da su nastrani strani na različite načine, a tek tako se puštaju u javnost. To nije primjedba samo ljudima u medijima, to je primjedba i ljudima koji koji, da kažem, imaju neki utjecaj e, u svojim sredinama, da li se radilo o firmama, da li se radilo o mahalama ili e, njima svakako treba e, skrenuti pažnju jednog islamskog principa koji nadam se da možemo prokomentarisati u ovom poglavlju kada govorimo o kulturi govora. Evo i ova emisija pokazuje koliko je važno i bitno govoriti o ovoj temi i koliko je značajno skretati pažnju da sve ono što izgovorimo, sve što izustimo da će biti pomno zabilježeno i da ćemo za sve biti pitani. Da li je to što smo kazali e, u datom trenutku bila istina i da li smo se trudili da u svom životu slijedimo ono što će biti e, put istine, put pravde, put dobra i što će u konačnici biti put našeg spasa i sreće i na ovom i na budućem svijetu. Mi živimo danas u vremenu koje se podobro razlikuje od nekog prijašnjeg, ja sam čuo interesantan podatak da je u 18. stoljeću čovjek za čitav svoj vijek dobijao informacija koliko danas dobije za jedan dan. U tom jednom danu u kojem dobijemo mnoštvo informacija, trebamo imati filtere kako da propuštamo ili da provjeravamo šta je istina, šta je neistina. E, ono što je e, za nas e, vrlo bitno jeste da e, ukoliko e, želimo ostati na strani istine, da ne slijedimo trend koji je trenutno prisutan, a to je ekskluzivizam ili želja da e, imate ekskluzivne vijesti, da ste vi ti koji prvi donosite nešto, a, to nešto što vam se plasira vrlo često može biti neprovjerena informacija, i Kur'an upravo o tome govori o vjernici in ja'akum fasikum bi nebe in jenu. Ako vam kakav griješnik dođe sa vješću, provjerite to. Provjerite. Nemojte to prihvatati odmah i kada čujete da je neko pričao protiv vas. Nemojte to odmah prihvatati zdravo za gotovo. Popričajte sa tom osobom i vidjet ćete u, u 90% slučajeva da ta osoba uopšte nije kazala kako vam je vijest prenijeta da uopšte nije mislila niti govorila o vama onako kako su vam to drugi kazali. Jer puno ima zlobe, puno ima mržnje, puno ima zavisti, puno ima e, nesloge i jedva čekaju i vi vidite da mnoge novine i mnogi mediji u stvari i rade na tome da šire samo laži. Da prenose, e, jedna strana je rekla o drugoj ovo, ova druga kaže o njoj i prepucavaju se preko medija, a da sjednu te dvije osobe ili grupa njih, zasigurno da bi komunikacija bila sasvim drugačija. Zato je bitno da se vijest provjerava i Kur'an to upozorava da ne biste prema narodu nepravdu učinili pa da se kasnije zbog toga kajete. Da ne bismo i mi u vremenu u kome živimo nepravdu učinili drugima, dobro provjerimo vijest, e, nikada nemojmo donositi zaključak, a da ne čujemo obje strane. Jer ima jedna, jedan šaljivi događaj e, da je na Srudin Hođi došla grupa ljudi E, dvije su se posvađale grupe i dolazi prva i iznosi svoje argumente e, zbog čega su oni e, imali takav stav i zbog čega su se sukobili sa tom drugom skupinom, njima Nasrudin kaže vi ste u pravu. Dođe druga skupina sada i oni iznose svoje argumente protiv ove prve i kažu zbog čega su oni sa njima, kaže Nasrudin hođa vi ste u pravu. Slušala to žena i kaže pa ne može to tako Nasrudine. Nasrudin hođa pa kaže i ovi u pravu, kaže ženo i ti si u pravu. <laughs> I onda kao onaj ko, ko bude ima ulogu sudije, ima vrlo tešku ulogu. Nemojmo mi biti oni koji će suditi i kazati ti si u pravu ili ovaj u pravu, nego nastojimo da mi govorimo istinu, da se borimo za istinu, da kada dođe neka neprovjerena vijest do nas, da je ne širimo dalje, nego da se kod nas zaustavlja. Vrlo je bitno da u našem društvu se ne ogovara, da mi svojim ponašanjem to pokažemo dok se uzme u usta treći jer poslanik sallallahu alaihi veselem je gibet e, i formulisao da je to spominjanje tvoga brata u njegovom odsustvu po onome što on ne bi volio. Dakle, misli se na brata muslimana. Dakle, e, dok spomenemo nekoga ko nije tu prisutan na način kako on ne bi volio, mi smo ga ogovorili pa pitaju, ako je to pri njemu, ako je to istina što govorimo, kaže, onda ste ga ogovorili, a ako nije istina to što govorite, onda ste ga potvorili. Dakle, e, za govor je vezano i ogovaranje i prenošenje tuđih riječi, nemimet i e, iskazivanje laži i širenje fitneta smutnje. I vidite koliko govor, govor može biti uzrok da čovjek bude uzdignut, da postigne e, veliku, veliki ugled u sredini i u društvu u kojem živi, ali isto tako govor može biti potpuno uzrok njegove propasti da ga i društvo odbaci i da bude E, ponižen i na ovome i uništen i na budućem svijetu. Zato je i kako bitno da i ono što mi kažemo u šali, da dobro odmjerimo, da ni tada ne upotrebljavamo neistinu, nego samo istinu i da e, posebno osobe koje su javne ličnosti, koje javno istupaju, da dobro vode računa šta će kazati, jer e, od noža ili od nečega čime se porežemo, rana će zarasti, ali od jezika kažu rana vrlo teško zarasta. Mi se nadamo, Alja Finde, da će naši gledalci nakon ove emisije zasigurno izvući dosta savjeta i pouka i da ćemo svi zajedno povesti računa o, našem govoru da on bude što kulturni i što bolje. Poštovani gledalci, jedan od najpoznatijih govornika svih vremena, grčki filozof Demosten je rekao da su tri uslova, odnosno tri odluke dobrog govora. Prvi je da paziš kako nešto kažeš. Drugi je da paziš kako nešto kažeš. I treći je opet da paziš kako nešto kažeš. Stoga moramo povesti računa kako govorimo, kako saopštavamo vijesti, kako savjetujemo druge i općenito kako međusobno komuniciramo. Nakon toga nadamo se da će naša komunikacija biti uspješna i da će naš govor biti okarakterisan kao kulturan govor. Hvala vam na pažnji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa